muraza kubikirikira muri ano makuru impunzi z'abanyekongo barenga ibihumbi icyenda bari mu ikambi y'impunzi ya musasa mu ntara ya ngozi basaba leta y'uburundi n'abo bafashanya kuraba icokorwa babandanye kubaho ni mu gihe pame yafashe ingingo yo kugabanya imfashanyo bahora baronka aya n'ayandi ni mukanya kanya mu buhinga bw'ibyuma ni alphonse kubwimana kuri mikoro ni korovisi niyo nkuru usanga ikaze bihagarikiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri iyi nshuro ikidasanzwe ni uko atankuka y'imisa yaherejwe mu kwibuka iyo myaka mirongo ibiri n'icyenda iheze uyahoze ari umukuru w'igihugu sipiyeni hajyamira agandaguwe kuko turi mu ndwi nyeranda nk'uko byasiguwe inyuma yo kumva ibyaranze ubuzima bwiwe hakurikiye gushyiraho ingori z’amashyugwe ku ntatemwa yiwe ku izina ry'abarundi hatanguye umukuru w'igihugu hakurikira abaserukira ibihugu byabo mu burundi haza abaserukira imiryango yabuze hamwe n'imigambwe yemewe n'amategeko ikorera ku butaka bw'u Burundi muri iryo tegeko rero barerekana neza aho amakomine akura uburyo akoresha Iyo tegeko rirerekana neza amakori n'amatagisi atozwa n'amakomine amakori ajyanye n'agataka iyo barimo mu ngingo ya gatanu y'iryo tegeko niho yerekana amakori n'amatagisi komine itegezwa gutoza muri ayo makori rero n'ayo matagisi ikori ry'agataka ririmo mbega ho n'amakomine yose atoza amakori ko twumva hamwe hamwe mu ntara bavuga ko hari amakomine adatoza ikori ry'agataka nivyo ikori ry'agataka nk'uko babivuga mu itegeko ntirutozwa ahantu hose kuko mu ngingo ya mirongo itatu na kane y'iryo tegeko niho bavuga neza biri mu gifaransa ari aho twita les centres urbains n'ahari mu bisagara byegera kuba centres urbains mu makomine rero y'igihugu si hose ibyo bisagara tubisanga kubera ko hariho itegeko ishyiraho classification des centres urbains vocation urbaine iryo rero niryo tuje twisunga mu kumenya tuti mbega haa abantu banga botanga ikori ry'agataka canka abanga ntaryo botanga bien sûr que iryo tegeko naryo nyene ryategerezwa gusubirwamo kuko ni rya kera urumva rero ko naryo nyene rimaze igihe ubu byaragiye birahindagurika ibisagara byarabaye byinshi nacyo nyine ryategerezwa rero guhinduka kugira ngo habeho kurasifikansi nshasha y'ibisagara n'uburere bushaka kumera nk'ibisagara uwo muhinga mu bijyanye n'amakuru n'amatagisi ya komine akavuga ko amakomine adatoza ikori ry'agataka yikora ku makori abanyagihugu batanga mu kwandikisha amatongo yo mu misozi emile amani nkeshimana akamenyesha ko amakori n'amatagisi yakoreshwa mu migambi y'iterambere ya komine n'ubundi tumukurikire mu makomine ya ruguru cyangwa ategereye ibisagara itegeko ntiryategekanije ko amazu yaho yoriha ikora ry'agataka Mugaboho rero ibica biba ni uko hariho amatongo ya ruguru barayandikisha mu makomine kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe muri code fonsi ya demire onze nivuga yuko mu makomine yose hategerezwa kubaho ibyo bise gishe fonsiye ijejwe kwandika amatongo yo mu misozi atari ayo mu bisagara ni muri iyo ntumbero rero mu kwandika ayo matongo komine ziheza zikaronkamwo uburyo ubukeya bivanye n'ibikorwa baba bakoze mbega aho ayo makori cyane cyane iyo ikori ry'agataka acakora iki mu gikomine bya bikori ry'agataka cyangwa ayandi makori hamwe n'ayandi matagisi birafise icyo bikora mu makomine kuko uko umwaka utashe komine irategekanya uko izotoza amafaranga nuko izo yakoresha ni ukuvuga harabaho bije ya komine komine ikerekana iyo izokura amafaranga komine ikerekana kandi n'ibikorwa ayo mafaranga azokora ibyo rero komine imaze kubyegeranya ikabitunganya neza biraca mu nama mpanuzwa jambo ya komine zimwe bita conseil communal hama hariho ibyo gutosora zikabitosora zikabyemeza bahejeje kubyemeza integuro y'ingene komini itunganya kuzo kwegeranya no gukoresha amafaranga ikirungikirwa buri amatari w'intara kugira ngo nawe abyemeze kubyemeza rero nawe aba yabonye yuko ibikenewe byose gukorwa mu ikomine haba mu bikorwa bya misi yose cyangwa mu bikorwa by'iterambere biba byatunganijwe neza muri iyo nteguro radiyo isanganiro murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu amakuru twateguriye arabandanya impunzi z'abanyekongo barenga ibihumbi icyenda bari mu ikambi y'impunzi ya musasa mu ntara ya ngozi bavuga ko ukubaho kwabo kutagiye koroha inyuma y'ingingo ya pame igabanya imfashanyo bahora baronka ku bice mirongo itanu ku ijana izo mpunzi bakavuga ko bari basanzwe baronka imfashanyo idakwiye bakabona ko bigiye kunyuka bavuga ko bafise bake bafise ibikorwa byo kwiyungunganya abandi nabo bakavuga ko iyo ngingo izo hava ituma haduka ubusuma mu mirima y'abarundi bagasaba leta y'u Burundi eka nabo bafashanya kuraba ico kugwa kugira ngo babandanye kubaho ni nkuru ya Apollinaire Muzagara nk'impunzi twagaze dupokera ibyo kurya twari twitwa ngo twarose ibikwiriye none ubu nyine aho baziye nino ngiwe izo mpunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi y'Musasa mu ntara ya Ngozi zivuga ko ibintu bigiye kunyuka kubera iyo ngingo ya pamu yo kugabanya imfashanyo ku bice bishika 50 kwijana ngo nivyo bahora baronka byabamaza indwi zibiri canke zitatu bakavuga ko rero batabona ingene bagiye kubaho nk'impunzi twagaze dupokera ibyo kurya biri tumaze kwezi twari twitwa ngo twarose ibikwiriye tukabijya amahinga abiri uwihanganya akabijya amahinga atatu yandwi ibiri yahinga rimwe akaba guhangayika mu madeni ku barundi n'ibindi none aha rero ko mwafashe ingingo nka pame yo kugabanya ibyo kurya yego senkati purusa turabyumva tuzobaho gute tuzoja he tuzotwara abana he ntaho tuja ntaho twirukira turasubira iyo twavuye turacahe biragenda gutya rwose uzobishikura bagufashe ni kibazo bagasaba leta y'u Burundi nabo bafashanya kurondera uko bagira kose izo mpunzi zibandanye kubaho mbere bakabaronderera n’ibyo bakorera inyuma y'ikambi tukaba twosaba bagira neza kuko bashobora kudutabara bakadukomangira hirya no hino bakatugera twe tudashobora kugera kuko twe turabarefije kugira ngo arakoze apolinari muzagara abanyagihugu baba mu icungararo y'ishyamba rikingiwe rya byanda basaba ko umugwi umushikiranganji mu byo agejwe harimo ibidukikije aheruka kubemerera ko woja ku kivi bavuga ko ari wo wokura amatati hagati y'abajejwe gukingira iryo shamba n'abarimyi uwo mugwi ngo wo kwerekana akarimbi k'iryo shamba Leonard Nyonsaba nsaba buramatari w'intara ya Rumonge yemera kuzokwibutsa mu bushikiranganje ubijejwe ni nkuru ya Jean Pierre Misago mbona ndi kurima bakarandura indimo ndagira gute nka buri munyagi yahungutse ntiyumve igituma abajejwe gukingira iryo shyamba rya vyanda baguma barandura imirima mu kibanza avuga ko ajya ari itongo ryiwe mbona ndi kurima bakarandura indimo ndagira gute nkabaza none iyi nzu y'amatafari aturiye angana uku n'aya mabo yangana imyaka ya mirere none gabasha ehe nimumfashe musabire ubushikiranganji buze tuganire burabahumushira mugabo bavuga ati wewe aha twese turi kazi ka leta ntutubaze abandi nabo babona ko ibyo bibazo by'amatongo yitirirwa leta n'ayandi yitirirwa abanyagihugu bikwiye kwegama bagasaba ko umugwi umushyiranganje mu byo ajejwe harimo ibidukikije aherutse kubemerera woza waza kwerekana aho abanyagihugu batarekuriwe kurenga birakwiye yuko by'ukuri ibi bintu by'amatongo bijya uruhande rumwe umwenegihugu harekuriwe gukora akahakora ahaterukuriye naho hagaterwa ibiti bikaba ibidukikije umushikiranganji yatwemeye yuko azana komisiyo kugira ngo yige iby'amatongo haruguru none nyakubahwa boromatari twashaka mutwishyuze mu mushikiranganji azozane iyo komisiyo idetermine iti aha ni abanyagihugu canke n'aha leta leonard niyonsaba buramatari w'intara ya rumonge mu nama mu kigwena mu micungararo y'iryo shamba yemerera abanyagihugu kwibutsa ubushikiranganji biraba hariho twahisha ati umushikiranganji yatwemereye ko atwosana umugwi reka tugende turishutse muri raporo tuzokwandika turakwandika yuko ndahinana kabesaje turihuta yuko ariyo komisiyo batwemereye kwita kwerekana niyehe opepe igonora niyehe abenegihugu ko ari amategeko agiye asinywa iryo jambo riri ku makomine ya vyanda na rumonge radiyo isanganiro akabere hano amakuru twabateguriye agarukire ndabashimira mwebwe mwese mwateza abiri nshimire na bafaje kuyatorokanya ntibagiye na Alphonse kubw'Imana ikaramfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro Icrovis nkuru murakoze